الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر رحمكم الله dengan rahmat Allah kita sedang berada di bulan mulia bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia Allah berfirman wa ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tiadalah kami utus engkau Muhammad lainkan sebagai rahmat untuk orang-orang sedunia Nabi yang penuh kasih sayang akan umatnya melebihi segala-galanya bahkan melebihi dirinya Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang memproklamirkan kehadiran Nabi rahmat ini dengan firman-Nya Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian semuanya seorang rasul dari diri kalian yang dirasa berat olehnya apa yang kalian derita. Dia sangat ingin keselamatan kalian terhadap orang-orang mukmin. Dia sangat kasih sayang dan belas kasih. Ketika berhari-hari malaikat Jibril alaihi salam tidak datang. Orang-orang kafir pada mencemoohkan beliau. Ada yang mengatakan, setanmu telah meninggalkan kamu." Ada yang berkata, "Temanmu telah membenci kamu." Dan Sayyidah Khadijah juga berkata, namun dengan tujuan untuk memotivasi beliau agar tegar tidak takut dan tidak gelisah. Sayyidah Khadijah berkata, "Kamu Rasulullah dibenci oleh Tuhanmu karena kamu suka keluh kesah." Beliau waktu itu benar-benar gelap, sedih, susah, sangat prihatin, menderita sampai jatuh sakit. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan membawa surat Al Duha yang diantara artinya demi waktu duha tidaklah Tuhanmu meninggalkan kamu kau dan tidak membenci kau begitu malaikat Jibril sampai pada ayat fala saufa yu'tika rabbuka fatardha maka Tuhanmu akan menganugerahkan kepadamu Muhammad sampai kamu ridha kamu senang maka saya serentak beliau sallallahu alaihi wasallam berkata ingat kepada kita semuanya idzan la arda wahidun min ummati fi nar kalau begitu aku tidak ridho tidak senang kalau salah seorang dari umatku masih ada di neraka bahkan ketika detik-detik beliau menjelang wafat dan telah pingsan berkali-kali malaikat maut datang memberi salam kepada beliau beliau bertanya malaikat kamu datang menjenguk atau mencabut nyawaku malaikat mau menjawab Allah menyuruh aku agar tidak mencabut rahmu ya Rasulullah kecuali dengan engkau memberi izin kalau tidak maka aku akan kembali beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab tunggu malaikat Jibril datang. Setelah Jibril datang, Nabi berkata, "Wahai Jibril, hadza rahil min ad-dunya, fabashshirni bima li 'indallah." Wahai Jibril, sekarang inilah kepergianku meninggalkan dunia. Baik, sampaikan berita gembira kepadaku akan apa kedudukan aku di sisi Allah. Malaikat Jibril menjawab, Abu sama qad futihat." pintu-pintu langit telah dibuka Rasulullah telah dihias diperindah didekorasi semuanya malaikat-malaikat berbaris-baris untuk menjemput engkau Rasulullah Rasulullah berkata li wajhi rabbi alhamd illahil hamd senangkan aku Jibril Jibril menyebut lagi pintu-pintu surga sudah dibuka pohon-pohon pada menari-nari sungai-sungai mengalir seluruhnya untuk menjemput engkau. Rasulullah mengatakan lillahi Hamid, Senangkan aku ini Jibril. Mereka Jibril menjawab, pintu-pintu neraka sudah ditutup semua Rasulullah karena kedatangan rahmu. Sekali lagi Rasulullah mengatakan lillahi Hamid, Senangkan aku ini Jibril. Terus Rasulullah selalu begitu. Setiap disebutkan oleh malaikat Jibril kedudukan Rasulullah di surga, Selalu Rasulullah mengatakan senangkan aku sampaikan berita gembira untuk Jibril. Sampai Jibril mengatakan engkau ya Rasulullah anta awal syafi wa awal awwalu yang mal qiyamah. Engkau adalah orang pertama kali yang memberi syafaat dan orang pertama kali yang diizini oleh Allah memberi syafaat di hari kiamat. Sekali lagi Rasulullah masih mengatakan Lillahil hamd. Senangkan aku ini Jibril sampai Jibril tidak menemukan jawapan. Jibril berkata, Ya Habibi Amma Tasaluni, Wahai kekasihku, tentang apa yang kamu maksudkan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, As'aluka al-ghammi wami. Aku tanya kepada engkau Jibril tentang kesedihanku sekarang ini. Kedukaanku sekarang ini. Mali umati untuk umatku ini Jibril bagaimana umatku ini bagaimana umatku kedudukan umatku Jibril berkata Ubashiruka ya Habib Allah Inna Allah Azza wa Jalla yakul Qad haramtul jannata ala jamil anbiya'i wal umam Hatta tadkulaha anta wa ummatuk aku sampaikan berita gembira kepada engkau wahai kekasih Allah. Allah telah berkata, sungguh aku haramkan surga untuk semua para nabi dan umat-umatnya sampai engkau dan umatmu masuk duluan ke surga. Setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ana tabat nafsi, udnu ya malakal maut, fantahi ila ma umirtu." Sekarang aku menjadi senang Jibril Lapang dadaku Ridho aku Mendekatkah Mendekatlah wahai malaikat maut Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah padamu Inilah sedikit cuplikan kasih sayang beliau Pada kita semuanya Bahagialah Orang yang merayakan peringatan maulid Nabi sebagai ungkapan rasa cinta dan syukur dengan riang gembira yang tak terhingga atas anugerah dan rahmat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang amat besar tiada bandingannya Allah berfirman kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un katakan Muhammad dengan hanya dengan anugerah Allah dan rahmatnya maka dengan ini semuanya seharusnya mereka gembira dia ia lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia kepangkatan dan lain sebagainya kau muslimin yang dirahmati Allah maka dari itulah kita diwajibkan cinta pada beliau melebihi anak, istri, orang tua, bahkan diri kita sendiri. Dan kita diwajibkan menegakkan syariat agama Islam ini. Sekalipun harus berperang mengorbankan harta benda dan sanak keluarga sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka pengakuan kita cinta itu hanya palsu belaka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang amat pedih dan digolongkan orang fasik. Allah berfirman, "Qul إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Katakan Muhammad, kalau ayah-ayah kamu anak kamu, saudara kamu, istri kamu, keluarga kamu, harta yang kamu dapatkan, perdagangan yang kamu khawatir ruginya, rumah yang kamu senangi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berperang di dalam agamanya, tunggu sampai Allah datang dengan azabnya. Allah tidak beri hidayah pada orang-orang fasik. Mudah-mudahan malapetaka yang terus menerus menimpa bangsa kita ini bukan karena kita telah mengabaikan Allah dan Rasulullah dan bukan karena kita tidak peduli akan pelecehan sebagian orang terhadap agama dan Al-Qur'an seperti mereka mengatakan bahawa hukum Al-Qur'an tidak relevan lagi untuk zaman sekarang Quran produksi budaya nabi mungkin saja berdosa dan lain-lain wal billah akhirnya semoga Allah menanamkan di dalam lubuk hati kita kecintaan kepada Allah Rasulullah seperti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum serta kita sedih dan prihatin yang dalam karena syariat Islam telah dicampakkan, kemungkaran terus berkembang kezaliman dan kejahatan makin merajalela dengan demikian agar kita itu mati dengan terbebas dari segala kepedihan dan penderitaan ini terhormat di surga penuh kenikmatan hakiki berkumpul dengan Rasulullah para nabi para syuhada, orang-orang yang baik. Wa may yuti'illah wa rasulah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itu bersama orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah dari para nabi, orang-orang siddiqin, orang mati syahid, orang-orang soleh. mereka itulah sebaik-baik teman. Demikian itu adalah anugerah dari Allah. Cukup Allah untuk yang mengetahui kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun raufur rahim. Allahumma salli wa sallim حمدا كما أمره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام سائر أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين تابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا وظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر